Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծի արևելան ուղությամբ հակառակորդը կիրառել է ականանետներ եւ նռնականետներ։ Տիգրան Աբ รา համյանը նշանակվել է Արցախի հանրապետության նախագահի խորհրդական։ Արցախի հանրապետության հանրակրվեի կենտրոնական հանձնաժողովը հրապարակել է հանրակրվեի վերջնական արդյունքները։ Ադրբեջանն on-line-ում է Արցախ ժամանած անձանց ծուցակը զինադատարի ցանկացած խախտում չի կարող արդարացվել։ Խարմենամարտի մրցաշարում Վարդան Ասատրյանը նոկաուտով հաղթել է ադրբեջանցի Մարսիկին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Փետրվարի 23-ին եւ լույս 24-ի գիշերը Արցախա ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծում հակառակորդը ականանետներից, նռնականետներից ու տարբեր դրամաչափի երաձգային զինատեսակներից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել ավելի քան 75 անգամ, հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակելով շուրջ 830 գրակոց։ Շփման գծի արևելան ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է 60 եւ 82 մմ-անոց mm ականանետներ ու նռնականետներ։ Ինչպես հայտնել են Արցախի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայությունից, Պաշտպանության բանակի առաջապահ զորամասերը շարունակում են լիակատար վերահսկողություն պահպանել առաջնագծում եւ վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ դրված մարտական խնդիրը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը լիովին ապատեղեկատվություն է համարել դիվերսիայի մասին ադրբեջանական կողմի հերթական հաղորդագրությունը։ Ծիծաղելի է ամենուր դիվերսիաններ մոգոնել եւ խիզախորեն զեկուցել հակամիջոցների մասին, ասել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարի մամլո քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը, մեկնաբանելով ադրբեջանական լրատվամիջոցների հրապարակումները։ Եթե շեղվենք համանման հաղորդագրությունների ապրիորի անհեթեթ բովանդակությունից, ապա նախարարի վարկագիծը կարելի է առնվազն տարօրինակ համարել։ Ուրվական դիվերսանտներին հետ մղելու համար նա ցանկացել է Վաշտի հրամանատարի դերում հանդես գալ, ինչին ըստ երևույթին նա ավելի սովոր է, քան նախարարական պաշտոնին, նշել է Արսրոն Հովանիսյանը։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը փետրվարի 23-ին ստորագրել է հրամանագիր, համաձայն որի Տիգրան Աբ รา համյանը նշանակվել է Արցախի հանրապետության նախագահի խորհրդական տեղեկատվությունը տրամադրել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունը։ Երեք տեղի ունեցել Արցախի հանրապետության հանրակրվեի կենտրոնական հանձնաշահովի հերթական նիստը։ Այն վարել է հանձնաշահովի նախագահ Սերփուհի Արզումանյանը։ Նիստին փետրվարի 20-ի հանրակրվեի վերջնական ամփոփիչ արդյունքների արձանագրությունը 6 կողմ եւ 1 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ հաստատելուց եւ ստորագրելուց հետո Սրբուի Արզումանյանը ներկայացրել է հանրակրվեի վերջնական տվյալները։ Հանրակրվեի մասնակցելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների ընդհանուր թիվը ըստ ցուցակների 103818 է։ Տեղամասային հանձնաժողովներին տրված քվեաթերթիկների թիվը 105061։ Գրանցված եւ քվեաթերթիկ ստացած քվեարկության մասնակիցների թիվը ըստ ստորագրությունների 79428։ Մարված չօգտագործված, ոչ ճիշտ լրացված, վնասված եւ հետ վերադարձված քվեաթերթիկների թիվը 25633։ Քվեատոփում արկա սահմանված նմուշի քվեաթերթիկների ընդհանուր թիվը 79428, ընդ որում վավեր քվեաթերթիկների թիվը 77256, դրանց մեջ կողմ քվեաթերթիկների թիվը 69750, դեմ քվեարկած քվեաթերթիկների թիվը 7686։ Անվավեր քվեաթերթիկների թիվը թիվը 2172 է, իսկ անճշտությունների չափը 0։ Հանձնաժողովի նախագահի խոսքով համանadrության հանրակրվեի անցկացման վերաբերյալ պաշտոնական բողոքներ չեն ստացել։ Հանրակրվեի կենտրոնական հանձնաժողովի մամուլի կենտրոնի ղեկավար Երվան Թայջյանը նշել է, որ ստեղծված են եղել բոլոր անհրաժեշտ պայմանները դիտորդներին եւ լրագրողներին ըստ պատշաճի ընդունելու համար։ ԼՀԿ նախագահի եւ անդամների մամլոասուլիսներն ու ճեպազրույցները հերարձակվել են Արցախի անդրային հերոստանգերության ուղիղ եթերով։ Բացի այդ, բոլոր ելույթները մամլո հաղորդագրությունների տեսքով ուղարկվել են տեղական հայաստանյան հում հավատամագրված օտարերկրյա եւ սփյուռքի մոտ 140 զոհներին էլեկտրոնային հասցեներով։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Եվրախորհրդարանի падգամավորների հանդեպ հետախուզում սկսելու իր որոշումով Ադրբեջանը հերթական անգամ ապացուցում է, որ անհեթեթ ու անտրամաբանական գործողությունների հանդեպ իր ձգտումն անսահման է։ Նման կարծիք է հայտնել Արցախի արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը, մեկնաբանելով ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած այն տեղեկությունը, որ Ադրբեջանի գլխավոր դատախազությունը իբրև միջազգային հետախուզում է հայտարարել Եվրախորհրդարանի 3 պատգամավորների՝ Էլենի Թեոխարոսի, Ֆրանկ Անգելի եւ Յարոմիր Շտետինայի նկատմամբ քրեական գործ հարուցելու հետ կապված Արցախում համանդրական բարեփոխումների հանրակրվեի ժամանակ որպես դիտորդ լեղը նրանց հայցելության կապակցությամբ։ Նրա խոսքով ինքը մտադիր չէ հետևելու Ադրբեջանի սև ցուցակի, այսպես ասած, ընդլայնմանը։ Ես վստահ եմ, որ այն կընդլայնվի, Դրա վկայությունն են դեպի Արցախ տարեստարի ավելացող օտարերկրացիների հոսքը, ասել է Արցախի արտգործնախարարը։ Վստահ եմ, որ այն գնալով ընդարձակվելու է դրա վկայությունը ոչ միայն օրը ստորե տարեստարի մեծացող խոսք արտաքին աշխարհից դեպի Արցախ, այլ նաև թեկուզ վերջին ռեֆերենդումը, որին մասնակցեցին բազմաթիվ դիտորդներ մոտ 30 երկրից այնպես որ այդ ցուցակը կարծում եմ գնալով մեծանալու է։ Ինչ վերաբերում է վերջին որոշմանը Ադրբեջանի, կարծում եմ այդ որոշմով Ադրբեջանը հերթական անգամ ապացուցում է, որ абսուրդ եւ անտրամաբանական քայլեր եւ որոշումներ անելու իր ձգտումը անսահմանափակ է։ Չեխական ակտուալ բարբերականին տված հարցազրույցում Եվրախորհրդարանի падգամավոր Յարոմիր Շտետինան մեկնաբանել է երկու գործընկերների հետ ԼՂ-ի կատարած իր այցելությունը, որի համար պաշտոնական Ադրբեջանը նրա հանդեպ միջազգային հետախուզում է հայտարարել։ Ես ու Եվրախորհրդարանից իմ երկու գործընկերները Լեռնային Ղարաբաղ էինք այցելել ԼՂ-ի խորհրդարանի հրավերով։ Արդեն 25 տարի այդ տարածքում չեն գործում ադրբեջանական օրենքները։ Ճիշտ է, Լեռնային Ղարաբաղը դեռ ոչ ոք չի ճանաչել, իսկ միջազգային իրավունքի տեսակետից այն անջատողական երկիր է, Ադրբեջանի իրավազորության տակ։ Որպես լրագրող ես այցելել եմ Ղարաբաղ 90-ականներին, այդ սարսափելի պատերազմի տարիներին։ Ես Եվրախորհրդարանի արտաքին հարցերով հանձնաժողովի անդամ եմ ու պաշտպանության ու անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի փոխնախագահ։ Իմ աշխատանքի էությունն է այցելել հակամարտությունների տարածաշրջաններ, որպեսզի դրանց մասին սեփական պատկերացում կազմեմ։ Եվրախորհրդարանի անդամ Ֆրանկ Ընգելի խոսքով Ադրբեջանը չի կարող ինձ կալանավորելու միջազգային օրդեր տալ։ Նրանք կարող են հայտարարել, որ ցանկանում են ինձ կալանավորել, իսկ դրանից հետո պետք է դա պահանջեն միջազգային իրավապահներից։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը տարածել է հայտարարություն Եվրամիության падգամավորների նկատմամբ միջազգային հետախուզում հայտարարելու վերաբերյալ։ Հայտարարության մեջ մասնավորապես ասված է. Ադրբեջանին չի հաջողվելու հասնել իր հետապնդած որևէ արդյունքի այս անիմաստ ու կեղծ տվյալներով հայտարարությամբ։ Եվրախորհրդարանի падգամավորները Ինտերպոլի բազայով հետախուզման մեջ չեն գտնվում, ինչպես արդեն պաշտոնապես հերքվել է Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կողմից։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը փետրվարի 23-ին այցելել է Մխիթար Հերացու անվան Երևանի Պետական Բժշկական Համասարան, հանդիպել պրոֆեսորադասախոսական կազմի եւ ուսանողների հետ։ Նա շնորհակալություն է հայտնել դահլիճում ներկա գտնվող ապրիլյան մարտական գործողությունների մասնակից նախկին զինծառայողներին, ցուցաբերած հայրենասիրության եւ հերոսության համար։ Մեր մեջ ընդունված է հերոսներին փնտրել այլուր։ Հերոսներն իրականում մեր մեջ են։ Հերոսներն այն մարդիկ են, ովքեր ամենավճռական պահին, երբ տատանվելը, մտահոգվելը կարող է բնական թվալ, ապացուցում են, որ դա ոչ միայն բնական չէ, այլև հարիր չէ, նշել է փոխնախարարը ներողություն նշել է նախարարը վստահություն հայտնելով, որ եթե տղաները կրկին փորձության արժև կանգնեն, կդրսևորեն նույն խիզախությունը, ինչ ապրիլյան մարտական գործողությունների ժամանակ։ Անդրադառնալով վերջին օրերին շփման գծում տիրող իրավիճակին Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը նշել է. Զինադատարի ցանկացած խախտում մեծ կամ փոքր որևէ ձևով չի կարող արդարացվել, որովհետև իրականում զինադատարի ռեժիմը սանված է միջազգային պարտավորություն հանդիսացող հրադադարի մասին համաձայնագրերով։ Պաշտպանության նախարարության զինված ուժերի խնդիրն է ապահովել դրանց լիարժեք կատարումը պատասխան գործողություններով, ինչը մենք անում ենք։ Իմ համար զարմանալի է թվում, երբ կողմերից մեկը հակամարտությունում փորձում է խուսափել դրանից, որովհետև դա այն անհրաժեշտ նվազագույն պայմանն է, որը կարող է օգնել ձևավորել վստահություն, իսկ առանց վստահության խաղաղություն Ղարաբաղի հարցում լինել ուղղակի չի կարող։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Քաղցարայության խորհուրդը դիմորդներին հավաստագիր տրամադրելու համար տարվա կտրվածքով անցկացնում 4 թեստավորում։ 2016-ին խորհրդի կարճաժամկետ ռեզերվում գրանցվել է 32 եւ հանվել 38 քաղցարայող։ Բելալալայանի ռեպորտաժը։ 2016-ին կարճ արժամկետ ռեզերվից քաղցարայության խորհուրդը Թափուր Պաշտոնի է գործողել 12 քաղցարայողի, իսկ երկարաժամկետ ռեզերվից 13 քաղցարայողի։ Անցած տարի քաղցարայության խորհուրդը ստացել է 289 դիմում, որից 279 մասնակցել են հավաստագիր ստանալու թեստավորմանը։ Հավաստագիր ստացել են 239 քաղաքացի, որոնցից 39 ներկայությամբ զբաղեցնում են քաղցարայության պաշտոն, ընդ որում հիմնականում բարձր պաշտոններ, իսկ մնացածը Երևս աշխատանքի չի դեղավորել կրծերների մասին։ Կանամ կրծերներն են ռեզերում Քանի որ Արցախի քաղաքարայության խորհուրդը սերտ համագործակցության մեջ է Հայաստանի համանուն կառույցի հետ, ապա խորհրդի նախագահ ավելորդ չի համարում տեղեկացնել փոփոխությունների մասին, որ իրականացրել է Հայաստանի քաղաքարայությունը հավաստագրման գործընթացում։ Հարցաշարի մեջ մտցել են ծրագրեր կապված հայոց լեզվի պատմության եւ այլ բնագավառների իմացությունից, որը բավականին քչացրել է թեստավորում անցած քաղաքացիների թիվը։ Հայաստանում արդեն այդ տոկոսը կազմում է որպես 10-20%։ Հայաստանում իրականացված փոփոխությունը Արցախի քաղաքարարության խորհրդի նախագահը ողջունելի չի համարում մի քանի տեսակետից։ Մենք եւս այդ աշխատանքները արդեն կատարել ենք, լրիվ փոխել ենք հացաշերը, բայց դեռևս չենք մտցել այդ կարգը հաշվի առնելով մի քանի հանգամանքներ։ Նախ առաջինը, որ Հայաստանում սպասում է լուրջ փոփոխություն համակարգում, տեսնենք ինչ փոփոխություններ են լինելու, հետո նոր հնարավոր է նաև այս տարքերը փոխվեն։ Երկրորդը նաև որ դրանով մեր խորհրդի կարծիքով չի լուծվում, ասենք գործազրկության խնդրեմը։ Մեկ երկրորդը մարմիններին մենք զրկում ենք ընտրություն կատարելու հնարավորություն։ Շարմանի ղեկավար աշխատանք ընդունելու ժամանակ նա կարող է թեստավոր մածածների մեջ ընտրություն կատարել։ Այդ ընտրության հնարավորությունը փաստորեն զրկում ենք, էլ եթե խստացնում ենք շատ։ Բայց բոլոր դեպքերում, քանի որ Հայաստանը արդեն անցել է դրան, մենք եւս պլանավորում ենք անցնել այդ համակարգին։ Այնպես որ շուտով երևի այս թվերի մեջ մեզ ով քաղաքացիները չեն ստանալու հավաստագիրել, եթե մտցնենք այդ կարգը։ Մինչև 1992 թվականը Մարաղան Մարմուշևանի հետ Մարտակերտի շրջանի ամենախոշոր ու ամենահարուստ տնտեսություն ունեցող համայնքներից էր։ Արցախյան պատերազմի ժամանակ ազերիների կողմից եղերական ջարդերից հետո Մարաղան տեղահանվեց։ Բնակիչների մի մասը զոհ դարձավ ճշտամու կողմից հրեշավոր հանցագործությանը, իսկ փրկվածների մի մասն էլ ընդմիշտ հեռացավ Արցախից։ Մի մասն էլ մնացին իրար կողքի ու միասին։ Համահայկական հիմնադրամի ու պետության հետ համատեղ ջանքերով հիմնադրեցին նոր նոր բնակատեղին։ Նոր մարաղայում առաջին ընտանիքները բնակություն հաստատեցին 1995 թվականին, նրանց թիվը 5 էր։ Այսօր նոր մարաղայի տնտեսությունների քանակը 120 է։ Բնակիչների թիվը մոտ 30-ից աճել է մինչև 520-ի։ Անցած 22 տարիների ընթացքում նորաստեղծ համայնքը, որ կառավարության ուշադրության կենտրոնում է միշտ կայացել ու այսօր հետևում է թողել բազում խնդիրներ արտիզանակառուցվել, ջրատարակառուցվել, դպրոցնակառուցվել, Երկու տարի առաջ էլ համահայկական հիմնադրամի Տորոնտոյի տեղական մարմնի հովանավորությամբ Մարաղայում կառուցվել է համայնքապետարան, որի կառուցմամբ լուծվեց նաև ակումբ, դահլիճ, ծնարան, բուժկետ, գրադարան ու համակարգչային սենյակ ունենալու հարցերը։ Վերջին տարիներին համայնքը Հայաստան համահայկական հիմնադրամի շնորհիվ ստացավ նաև շտաբ օգնության մեքենա։ Տեղեկացնում է համայնքի ղեկավար Ռոմա Կարապետյանը։ Արգնահատելի է դրանց գործը այդ կազմակերպությունը իրոք կարելի ասել փրկում է մեր ժողովրդին, որը խոսքով չի կարելի գնահատել։ Համայնքն ունի 1292 հեկտար տարածք, որից միայն 78 հեկտարն է անտառային նշանակության մնացածը ցանքատարածություններին։ Իդեպ, ռոռոկման ու խմելու ջուրը չնայած գյուղում կա այնուհանդերձ ներքին ցանցի հետ կապված խնդիրների պատճառով օրվա մի մասը ջրամատակարարումը դադարեցվում է, ինչն էլ դժգոհություններ է առաջացնում գյուղացիների մոտ կատարենք, ուղղակի սա կազմակերպչական խնդիր կա։ Պետք է ջրատարը, ասենք, վերանորոգվի, որպեսզի ջուրը մեծ կորուստների չի ենթարկվի։ Այլապես ջուրը 50%-ը կորչում է, եթե մաքուր չի լինում ջրատարները։ Դրա համար դաթարներ են լինում ջրատարը մաքրելու նպատակով։ Այդ ընթացքում ջրի պակասությունն ալնում դրանից են դժգոհում։ Թե չէ անհարմար կլինի, որ մենք ասենք Մարաղան ջրով ապահովաշի։ Ընդհակառակը ամենա ջրով բավարարված գյուղերից մեկը Մարաղանն է։ Գյուղի զարգացման մասին խոսում են նաև ծնունդների թիվը, որ տարիների հետ աճում է վերջին տարիների միջին ցուցանիշը տարեկան 6-7 ծնունդ է, որը գրանցվում է նոր մարաղայում։ Հիմնականում համեմատած մնացած գյուղերին սա աճող գյուղ է։ Բնակչությունը ավելանում է, ոչ թե պակասում է։ Նշենք, որ նախքան պատերազմը նախկին Մարաղան ուներ 2513 բնակիչ։ Բելլալալայան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Այսօր Ստեփանակերտի Գրիգոր Նարեկացի համասարանում տեղի ունեցավ հանդիպում գրող հրապարակախոս Բակուր Կարապետյանի հետ։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Գրողի հետ հանդիպմանը եկել էին գրչակից ընկերներ եւ ուսանողներ։ Միջոցառմանը հնչած ելույթներում ներկայացվեցին Բակուր Կարապետյանի ստեղծագործությունների արժանինքները։ Բանասիրական գիտությունների տեխնացու Սոնա Համբարձումյանը առանձնացրեց գրողի խիզախ բնավորությունը, որն արտացոլվել է իր ստեղծագործությունների մեջ։ Սումգայիթյան ջարդերից ընդամենը 1 ամիս անց նա եղավ Սումգայիթում եւ Պայուսակում թաքցրած ունենալով տեսախցիկ վավերագրելու պատմությանն է թողել ջարդերի մասնակիցների ու ականատեսների վկայությունները վավերագրումները։ Այս վավերագրումները կինոժապավենների տեսքով հասան նաև Եվրոպաներ, միջազգային հանրությանը ներկայացնելով Արցախյան ճշմարիտ պատմությունը։ Ջարդերի մասնակիցների եւ ականատեսների վկայությունները։ Իր կյանքում կատարած ամենակարևոր գործը Բակուր Կարապետյանի գնահատմամբ նա արել է մինչև 88-ը։ Նրա կարծիքով այսօր էլ գրողների առաջ դրված խնդիրը պակաս կարևոր չէ նախահայրերը մեր շարժման գրողներն են։ Կարևոր էր, որ ժողովրդի նախապատրաստել 88 թվականի այս պորտան համար, ապստամբության համար։ Եթե դրանք չլինեին, ժողովուրդը պատրաստ չէր լինի։ Ես ինչի եմ սա հատկապես նշում, որ մեր առաջ ծառացած այսօրվա խնդիրները ելի կարևոր են, գրողները դեր ունեն։ Պետք է գաղափարը տան դեպի բարոյականություն, դեպի մեր արմատները որովհետև եթե մենք չգանք դրան մեզ լուրջ վտանգ է սպառնում, որովհետև ներսում պետք է մարդը մաքուր լինի։ Վարդան Հակոբյանի խոսքով Բակուր Կարապետյանը Արցախյան շարժման ջահագիրներից է։ Ազգային ազգագրական շարժումը Արցախյան երբ սկսեց, Բակուր Կարապետյանն առաջին մարտիկներից մեկն էր, առաջին կազմակերպիչներից մեկն էր։ Եվ դեռ խորհրդային նիվ էր տիրում ամբողջ երկրում, երբ նա կարողանում էր հնչեցնել Արցախի ազատության ցայնը։ Մակուր Ղարաբերյանի գրիչն այսօր էլ բեղուն է, նրա վերջին վաչական բարեպաշտ գիրքը ներկայումս հրատարակության է սպասում։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Մարզասերների համար Մերս Մոսկովյան Խիմկիում անցկացվող Խարմենամարտերի մրցաշարում Ռուսաստանը ներկայացնող Վարդան Ասատրյանը տեխնիկական նոկաուտով հաղթել է ադրբեջանցի Էլնար Իբրահիմովին։ Առաջին ռաունդի ավարտից 55 վայրկյան առաջ մրցավարը դադարեցրել է մենամարտը, քանի որ Ասատրյանի հարվածներից հետո ադրբեջանցի մարզիկն անօգնական վիճակում էր։ Հաղթանակից հետո Վարդան Ասատրյանը ցուցադրել է Հայաստանի ու Արցախի դրոշները։ Իրանում անցկացված սիրողական ֆուտզալի աշխարհի առաջնությունում Ադրբեջանի հավաքականը հրաժարվել է 5-ից 6-րդ տեղերի համար խաղ անցկացնել Հայաստանի թիմի հետ։ Նշենք, որ սիրողական ֆուտզալի աշխարհի առաջնությունում հայ ֆուտզալիստները ոչ ոքի էին խաղացել Իրանի հավաքականի հետ, հաղթել թուրքերին ու Ճապոնիայի թիմին։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անվամացություն առանց ստեղումների եղանակ, վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարեմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 0-ից 4 ցերեկը 12-ից 17 աստիճան։ Տակություն։